Dargie brāļi un māsas Kristū, cienījamie bīskapi, konsekrētas personas, brāļi kongregācijā, brāļi priesterībā. Kad mēs gatavojamies šiem svētkiem, jāsaka, ka mēs gatavojamies ļoti ilgi. Tad sākumā bija paredzēts, ka šajā, šo uzrunu, ko es vēlos pateikt šeit un tagad, man būs jāpasaka vēl pirms svētās mises. Bija paredzēts referāts ar nosaukumu Marijāņa Latvijā. Bet nu, vēl lielākais gods man ir tagad, kad mēs bijām atteikušies no tā referāta, un mūsu tēvi eh, palūdza mani pateikt šo uzrunu tieši sprediķi ietvaros. Bet manā liturgiskā jūtība eh, tomēr liek man, lika man šo referātu pārtaisīt, jo viena lieta ir tāds puszinātniskais referāts, un otra lieta ir sprediķis. Tāpēc ceru, ka neviens jau neņems par ļaunu Eh, un ne, neparmetīs man, ka es šo referātu pārformatēju, un es pateikšu tieši sprediķi. Nu, galu galā atpakaļceļa tik un tā jau nav, un nav neviena cita, kurš varētu uzrunāt jūs šodien. Tā kā nav iespējams vienā neilgas predika laikā uh, pastāstīt par visu Marijāņu vēsturi, jo bija ļoti daudz notikumu šajā laikā, pa šiem simts gadiem, uh, Tāpēc es vēlētos apstāties šodien pie viena temata. Es gribu jums parādīt, un varbūt dažiem arī pierādīt, ka Marijāņu ierāšanās Latvijā tā bija dieva providences zīme, tas bija dieva darbs. Es mēģināšu jums parādīt, ka brīži vien, bieži vien cilvēks plāno vienu, bet dievs kaut kā lietas kārto mazliet savādāk. Nu, jau sāksim. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 1918. gadā, vēl dažas nedēļas pirms šī neatkarība tika pasludināta, pāvests Benedikts 15. veica diezgan profetisko žestu. Es varētu pateikt, izdeva diezgan profetisko dokumentu, jo vēl dažas nedēļas pirms neatkarības iegūšanas vai proklamēšanas pāvests bija atjaunojis Rīgas biskupiju. Līdz šim Eh, Rīga, eh, Latvijā atrodošās draudzes bija pakļautas vai nu Mohilevas diecēzei, vai nu Žemaišu diecēzei. Katrā ziņā Latvijas baznīcas struktūras nebija patstāvīgas. Un pāvests izdara šo, šo žestu. Es nezinu, kāda bija tam visam virtuve pēdiņās, es nezinu, kādas bija sarunas, bet mēs varam redzēt to faktu, ka vēl dažas nedēļas pirms Latvijā pasludināja par savu neatkarību, par savu neatkarību jau pasludināja Latvijas katoļu baznīca vai katoļu baznīca Latvijā, precīzāk būtu tā. Otrais šīs diecezes bīskaps Antonijs Springovičs, kurš stājās amatā 1920. gadā, jau uh, vēlējās un izrādīja tādu vēlēšanos, lai atjaunot klostra dzīvi Latvijā. Tiem, kas nav tie, kas nezina kontekstu, es gribu tikai pateikt, kā Krievijas impērijas laikā klostra dzīve um, Latvijā un ne tikai Latvijā faktiski gāja uz miršanu, jo um, klosteriem nedrīkstēja uzņemt jaunus kandidātus, bet tie, kas bija jau uzņemti ar laiku, domāju, ka tas ir saprotams, novecoja. Un tā klosterī tika slēgti viens pēc otra. Un arī Latvijas teritorijā mēs nonācām līdz tam brīdim, kā nepalika, faktiski nepalika neviena konsekrētā, un tikai dažas konsekrētas personas bija uh, dzīvoja slepenībā. Tieši tādos apstākļos Bīskaps Springovičs uzsāk saraksti ar vēl vienu bīskapu, jau sveitīgo Viļņas bīskapu Juriju Matuleviču. Viņus vienoja draudzīgas attiecības, nu, cik pat tik pat cik draudzīgas, jo viņi viens otru diezgan labi pazina, jo kopā eh, paralēli studēja kādreiz Pēterpils akadēmijā. Bīskaps Juris Mutuļevičs bija pāris gadus vecāks. Un šī sarakste, ko es atklāju arhīvā, liecina par to, ka eh, Antonijs Springovičs, tajā laikā vēl bīskaps, lūdza bīskapu Matuleviču, vai viņš nevarētu atsūtīt pāris Lietuvas tēvus, Marijāņus, lai viņi varētu kalpot šeit, Latvijā, lai viņi varētu pārņemt kādu draugu un faktiski atdzīvināt monētu mm, dzīvi. Un atkal e, tas var būt, lai paliek noslēpums, jo ne visi to zina, un varbūt ne viss būtu vērts atklāt. Bet nonā, abi bīskapi nonāca pie slēdziena, ka vislabāk būtu, ja parādītos kādi Latvijas kandidāti kuri vēlētos iestāties pie uh, marijāņiem vai kāda cita kongregācijā, un kuri varētu būt tie pirmie, kas atjaunos klostra dzīvi Latvijā. Un tā arī sanāca. 1923. gadā divi priesteri, balvu prāvests uh, Benedikts Skrinda, uh, viņam jau bija 55 gadi, iedomājieties, 55 gados cilvēks nolēma pilnīgi mainīt savu dzīvi un otrais pilnīgi jauns, ļoti jauns vikārs, 23 gadu vecumā, dažus mēnešus kā iesvētīts Broņislavs Valpitras no Krāslavas, neatkarīgi viens no otra, nezinot viens par otru, pieteicās pie bīskapa Antonija Springoviča ar lūgumu, vai viņi ne, nevarētu iestāties kādā klosterī, vai viņi nevarētu realizēt to, ko mēs mūsu garīgas dzīves teoloģijā saucām par klostera dzīves aicinājumu. Jāsaka, ka tēvs Benedikts vēlējās iestāties pie franciskāņiem, jo viņš vēlējās realizēt nabadzības solījumu eh, heroiskā pakāpē, varonīga pakāpē. Tevs eh, Broņislavs Valpitrs vēlējies iestāties pie salīdzjāņiem vai pie redemptoristiem. Viņam vienu laiku arī bija doma par jēzītiem, jo viņš vēlējās kalpot jauniešiem, viņš vēlējās veidot jauniešu grupas, viņš vēlējās būt jauniešu kapelāns jo vairākus mēnešus viņš arī šo kalpošanu veica, būdams jauns vikārs Krāslava un vēl būdams diakons Līksnā. Bet es to mēģināšu tagad maigi noformulēt. Bīskaps Antonijs Springovičs ļoti uzstājīgi ieteica abiem priesteriem iestāties pie marijāņiem. Ne pie jēzuītiem, ne pie franciskāņiem, ne pie redemptoristiem, bet tieši pie marijāņiem. Un šeit mēs pienākam pie šī jautājuma, kāpēc tieši marijāņi? Jo taču neliela kongregācija vēl jau vairāk ar tā saucamiem parastajiem solījumiem, tas nav kaut kāds ordenis ar lielām tradīcijām. Nu, pirmā atbilde, kas varētu būt um, adekvāta, tas ir tas, ka abi divi bīskapi, bīskaps Juris Matulevičs un uh, bīskaps Antonijs Springovičs bija pazīstami. Viņi viens otru pazina diezgan labi, un, protams, ka uh, nesauksi kādu, kuru nepazīsti uz savām mājām. Bet pastāv vēl viena, es pateikšu, vēsturiska hipotēze, bet kura tika apstiprināta no vairākiem avotiem. Un proti šī hipotēze ir ļoti interesanta. Bīskaps Antonius Springovičs ļoti vēlējās, lai konsekrētie, kas kalpos Latvijā, būtu padoti bīskapam. Un viņš bija dziļi pārliecināts, ka Marijāņu kongregācija, viņa ir kongregācija, nevis ordo, nevis ordenis, ir ka viņa ir apstiprināta tikai dieceses biskupa līmenī. Un līdz ar to tie garīdznieki vai tie brāļi, kas nāks uz Latviju, viņi būs tiešā neatkarībā no biskupa. Un cik liels bija viņa izbrīns, kad viņš uzzināja, ka neskatoties uz to, ka Marijāņa ir tikai kongregācija, ka viņi ir pāvesta pakļautībā, ka viņu konstitūcijas ir apstiprinātas ne jau diecēzes, bet apustuliska krēsla līmenī. Bet jau atpakaļceļa jau nebija un bīskapam nācās samierināties ar to, ka marijāņiem, kā arī citiem konsekrētiem, ne tikai šodienas eh, kanoniskajos ietvaros, bet arī tā laika kanonisko tiesību ietvaros bija zināma autonomija. Dargās ekscelences, darbie bīskapi, eh, es gribu eh, jums tikai pateikt, ka noteikti jūs savā pieredzē esat pieredzējuši to, atvainojiet par tādu tautoloģiju, ka neskatoties uz to autonomiju, ka marijāņi kalpo Latvijā vienotībā gan ar diecezes biskupiem, gan arī ar diecezes klēru. Un mēs vienmēr bijām atvērti uz visām iniciatīvām, ko biskupi šo simts gadu uh, laikā uh, mums, mums uh, uzticēja un kurus mēs esam pildījuši. Un, lai pierādītu šo lietu, atvainojiet par tādu nelielu atkāpi, es vēlos, ekscelence Zbigņevs, es vēlos jums uzdāvināt Eh, tas ir ekskluzīva lieta, jo palika pēdējais eksemplārs, mana pagājušā gada aizstāvēta doktorāta eksemplāru. Es ceru, ka tas atradīs labu vietu arī kurijā vai varbūt jūsu personīgā plauktā, kā pierādījumu tam, ko es pateicu. Bet es vēl nepabeidzu. <laughs> Atgriezīsimies pie mūsu tēviem. 1923. gada februārī viņi dodas uz Lietuvu, uz Marijampoli, iziet noviciātu. 1924. gada 24. februārī tēvi, jau tēvi, Benedikts Krinda un Bronislavs Valpitrs saliek savus svētsolījumus un saskaņā ar to, kā vēlējās abi divi bīskapi, viņi atgriežas uz Latviju. Un viņi ierodās uz Viļāniem, jo šī baznīca, klosteris, kas ir blakus, viņš izskaties mazliet savādāk nekā tagad. Viņš tika uzticēts Marijāņiem. Viņš tika uzticēts Marijāņu apkalpošanai, un tieši šī vieta, kurā mēs šodien stāvam un atrodamies, tā ir atjaunotas klostra dzīves Latvijā, varētu teikt, šūpulis. Jo tieši šajā vietā atsakās, negribu teikt, sākās, bet atsakās klostra dzīve, Latvijā. Un tālāk es gribu dot vārdu vēl diviem marijāņiem, bet marijāņiem no pagātnes, jo sprediķoties var būt tikai viens. Es vēlos jums nolasīt tikai dažas atstarpes no tēva Bronislava Valpitra atmiņām. Šī grāmata jau ir pieejama, pagājušā gada viņa tika izdota. Un es vēlos jums arī nolasīt dažas atstarpes no tēva Benedikta Skrindas atmiņām. Es ceru, ka šī grāmata redzēs gaismu šogad, varbūt tuvāk rudenim. Es šos tekstus mazliet pakorrigēju, es arī pakorrigēju datumus, vienkārši, lai būtu vieglāk tas teksts uztverams. Bet paklausīsimies, ko viņi raksta par to dienu simts gadus atpakaļ. Pirmais - Tēvs Valpitas. Tuvākajā svētdienā, tas ir 1924. gada 2. martā, notika mūsu ingress Viljānu baznīcā Prāvests Janis Kazanas, ģērbies liturgiskā terpā ar procesiju, satika mūs pie baznīcas durvīm un pasniedza tēvam skrindam uz šķīvīša baznīcas atslēgas. Un tad mūs ieveda baznīcā līdz lielajam altārim. Procesijas laikā tauta dziedāja savu iemīļotu dziesmiņu Marija, Marija par saules pudroka. Tā viņa apsveica jaunieradušos Marijas kalpus, kas nāca Māras zemē atjaunot klostera dzīvi. Baznīca bija pārpildīta dievludzējiem, kas bija ieradušies no, arī no kaimiņu draudzēm. Katrs centās kaut no tālienes redzēt, kā izskatās mūki, kuri gandrīz simtu gadu nebija redzami Latvijā un dzīvoja tikai nostāstos un leģendās. Ticīgi celās uz pirkstiem, kāpa uz baznīcas soliem, lai labāk varētu redzēt. Mātes cēla bērnus uz pleciem, lai arī tiem parādītu mūkus. Es upurēju lielu misu, bet tev skrinda pateica pirmo mācību, kura viņš paskaidroja par svinību nozīmi, pakāvējas drusceņi par klostera dzīves uzdevumiem un beidzot pasludināja, ka šī gada draudzes rekolekcijas tiks apvienotas ar tautas misijām un misiju krusta iesvētīšanu. Misiju sākums bija paredzēts nākošajā nedēļā, trešdien. 5. datumā tajā gadā sākās lielais gavēnis. Un tagad Tevs Benedikts Skrinda. Mazliet no citas perspektīvas, mazliet savādāk. Tevs Valpeters bija iebraucis Viļānos jau 29. februārī, bet es tikai martā 2. dienā 1924. gadā. Tā bija svētdiena. Pārsteidza mūs tas, ka mēs nezinājām, ka prelāts Jāzeps Rancāns, bīskaps nomināts, un arī mūsu Marijampolis klostera priekšnieks Jāzbis Vojtkevičs bija sagatavojuši mums svinīgu ieiešanu baznīcā. Cilvēku bija pilna baznīca, viss dievkalpojums notika paceltā noskaņā. Pēc dievkalpojuma, pēc pusdienām, sākās nopietns un arī pēc sava satura svinīgs brīdis, jo Viljānu Marijāņu klostra māja tika dibināta pamatojoties uz svētā krēsla atļaujas. Tika nodibināta Congregatio Clericorum Regularium Marianorum subtitolo Immaculate Conceptionis Beate Vir Maria Virginis – Tas ir mūsu kongregācijas senais nosaukums latviešu valodā. Tai kanoniski nodotas visas rūpes par šīs draudzes dvēseli vadīšanas pienākumiem, nodotas visas būves, visi lauki, benefīcijas. Pie šī akta sastādīšanas klāt un viņa ekscelences Rīgas bīskapa vārdā to visu kanoniski nodeva Marijāņiem Rīgas diecezes sufragāns Jāzeps Rancāns. Klāt bija mūsu pašu kongregācijas delegāts Jāzeps Voitkevičs no Marijampoles, kanonīkis Aleksandrs Novickis un profesors Dominiks Jaunzems, vietējais un jau bijušais prāves Jānis Kazanas, kā arī Latgulas vorda redaktors Jūris Kārklē. Un mana nabadzība, kaut minibus omnibus, bija pilnvarota visas kongregācijas vārdā pieņemt draudzi un visu kustamo un nekustamo inventāru. Origināls teksts ir sekojošs. Es jau viņu nolasīšu latviešu. Es zemāk parakstījies Benedikts Skrinda, priesteru Marijāņu kongregācijas vārdā, minēto Viljānu baznīcu ar visām tiesībām, privilēģijām, kā arī apgrūtinājumiem, pieņēmu īpašumā un administrēšanā. Tātoris pilnīgi mierīgā un sirsnīgā atmosfērā sastādījām to aktu. Jau vēlu vakarā tajā galīgi nolaistā un neapdzīvota Viļānu klostera daļai piebūvētā koka mājiņā, kas bija kārtībā un bija līdzinēja prāvesta apdzīvota, bet to cēla vēl mūžīgu dusēšanu Mikls Petrovskis. Akts bija sastādīts, bet jau nākošajā dienā varēju pirmo reizi paskatīties, kas kur ir darāms. Tik tālu tevs Benedikts Skrinda. Par to mēs varēsim lasīt vēlāk, kad gaismu redzēs grāmata. Tā sakas Marijāņu gaitas Latvijā. Kā redzam, Dievs to kartoja mazliet pa savam. Es uzdrošināšos pateikt, kā pilnīgi pa savam. Jo paskatieties, arhibīskaps Antonijs Springovičs vēlējās paklausīgos Marijāņos, bet viņš dabūja uzticīgos. Tevs Benedikts vēlējās būt franciskānis un īstenot nabadzības solījumu varonīga pakāpē tieši kā franciskānis, bet to darīja kā Marijānis. Tevs Broņislavs gribēja kalpot jauniešiem un arī kalpoja. Un ne tikai jauniešiem, un ne tikai Latvijā, bet arī trimdā. Trimdā, Krasnojārskas apgabalā. Tālāk Marijāņu vēsturē būs vēl ļoti daudz notikumu, būs daudz cīņu, grūtību. Bet izpētot Marijāņu arhīvus, es varu, varu liecināt jūsu priekšā un Dieva priekšā, ka Dievs vadīja mūsu kopienu. Visi tie materiāli, visi mani pētījumi liecina par to, ka tieši daudzos notikumos bija dieva roka, un Dievs atrisināja šīs lietas daudz labāk, nekā cilvēks pat, pat būtu iedomājies. Un tāpēc šodien, kad mēs svinam mūsu Marijāņu simtsgadu klātbūtnes jubileju šeit, Viļānos un arī kopumā Latvijā, es nezaudēju cerību par to, ka Dievs ne tikai Marijāņus, bet visus konsekrētos vadīs tālāk ar savu roku jo tieši no šīs vietas atsakās arī atgādināšu konsekrēta dzīve Latvijā. Paldies jums par ierašanos! Lūdzam, lai jūs lūgtos arī par mums! Un eh, noslēgumā, darbie Marijāņu tēvi, es vēlos pateikt tos vārdus, kas jums visiem ir ļoti labi pazīstami un kurus mēs atkārtojam katru dienu Marijāņu lūgšanās. Imakulāte Virginis Marija koncepcija, sit nobis salus et protekcija. Amen.